book two แปดสิบสามทรีอินโอซัมเดสตอดีตการสามพรเทคลอสทรีโทรศัพท์ เทเลฟนีรัติดิฉันโทรศัพท์แล้ว t e l e f o n i e r a u s a m t e l e f o n i e r a l a s a m ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Ves c h a s sam telefoniral Ves c h a s sam telefonirala ถาม Uprašati ดิฉันถามแล้ว uprašao sam uprašala sam ดิฉันได้ถามเสมอ vedno sem spraševal vedno sem spraševala เล่า povedati ดิฉันเล่าแล้ว povedal sem povedala sem ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว povedal sem celo zgodbo povedala sem celo zgodbo เรียน učiti se ดิฉันเรียนแล้ว učil sem se Učila sem se ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย Učil sem se ves večer. Učila sem se ves večer. ทำงาน Delati ดิฉันทำงานแล้ว Delal sem ดิลาลาซัม ดิฉันทำงานทั้งวันเลยดิลาซัมเวสดันดิลาลาซัมเวสดัน รับประทาน ทานกิสที ดิฉันทานแล้วยีเดวซัม jedla sam ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว pojedel sam vso hrano pojedla sam vso hrano